la patosa sinfonio. Mi auscultis cae vidis en sala San Paulo la sinfoni concerton en quiu la stata orchestro Osesp sub vibro plena estrado de la iuna Valentina Pelegi presentis inter aliai maiestai componajoi la sinfonion numero 6 de Piotr Ilich Tchaikovsky, nomatan patosa, ne prescribebla estetica sperto. Dom fluadis la torrento de spectaclei sonoi, plenai de intensa sento, grade designigis en mia spirito curiosa bildo, ia sinsequo de netai pensoi ciuin ciu movimento alportis. Comence, mi supposis che temas pri pura fantasio movita de momenta entusiasmo. Eble ci ja estas nur tio, sed mine resistas fronte alla impulso registri tion fantasion, cion eble iu pacienza bon volema leganto emas cun giui. Indas scribi. Occasis che mi tutte clare vidis en la dauro de tiu belega componajo la iradon de la vivo. Citiel, un ua movimento adagio allegro ma non troppo. Gi comenzigas per sobra e accordoi ciel attendajo. Sequas sublima temo, ciu venigas larmo in tiel bela giestas. Infano fano nascigas, al venas al lumo nova vivo, cun sia tutta quanto da bellezzo. Gi estas miraclo, mistero, comencijas nova existo, sequa sonoi cae el volvajoi pli cae pli patosai. Paralele alla delicatezzo della bebo, al venas perspectivo la defioi, ciui gin attendas. La vivo ne estos facila, la baroi cruelai la estontezzo ne certa. Nascigio estas bela, sed la vivo estos luctado. Mese de la luma temo entrudigas accordoi de ia angor plena dubo. Dua movimento, allegro con grazia. Malpesa, flua danzo kiel infana ludo. Tchaikovsky de nove sin montras kiel maestro de balleto. Cio estas la infana tempo, plena de saltetto e cae senso char forestas ne certezzo pri la estontezzo. Vivi estas ludi, ludi estas lerni vivadon. Cio shainas facila cae felicia. La auscultanto gainas spiron por la sequvontai movimentoi kiel infano por la estontai bataloi en la vivo. Tria movimento allegro molto vivace. Alvenas la plena agio, e caperas luctoi, la homo clopodas havigi al si locon en la mondo, lasse sian heredajon, venci la defioin, ciui ne estas malmultai. Necessas forto, decidemo, curagio, ets audazzo. Explodas accordoi de tamburoi, cae la orchestro el crias grandiosain, angor plenain harmonioin. Necessas venci, ne eblas retroiri. La vivo estas batalado, cae oni nascidias por superi sin. Oni ne raitas rigardi malantauen. Tio movimento finidias per completa culmino, el cerpas la forto de la orchestrestro cae de la musicistoi. Tio estas la plei supro de sinfonio, la plei supro de la vivo. Venco. Quara movimento ad agio lamentoso. Al venas maliunezzo. Cio iras al decadenzo. La vivo emas daurigi sian intensan pulsadon, sed la agio perfortas per siai limigoi, corpai cae tempai. La fino al proximigas, la sentumoi dampigas, la corpo cae la spirito bedauras la laugradan perdon de la antaua forto. La musico plu estas sublima, sed nun gisonas malgioie cae resignatie, char gi conscias che citiu estas malegala lucto. La tebla fino conturigias clare, cae malpli suferos tiu quiu ne rebelos contra ugi. Restas lamento. La lastai sonoi sin sequas ie melancolia vizzo quiu imitas la flamon de estingigianta candelo. Cae la homo plongas en la grandan silenton. La publico senta sin iom consternita por aplaudo, char grandega estas la patos quiu captas gin. Quelcan tagon pos la unua presento de tiu maiesta sinfonio en Rusuio, Tchaikovsky mortis de acuta malsano. Ien, tio estas mia fantasio. Se la leganto emas controlli, tiam li iru al YouTube. Eble li iugios min tro fantasiema, sed en plei malbona ocaso li auscultos de nove unu e la plei belai art vercoi en ciui tempoi. Valoras la penon.